Thank you. ding anggap aku ibu uripku enak. Tapi gak ngerti rasane atiku. Bareng aku ndelok kancil, sumpek, sedih sing dipikir ku opo ayare. Waduh moncok ae. <laughs> Ban kancil. Waban wis aku nguk sore wis gak metuk kon maneh aku ban. Lah opo lae opo? Ngene. soale aku iso gak iso engkok sore aku tetep minggat lah iya lo cil cil koni wong gak karuan perkara nih minggat minggat iku lo perkara nih gua pola nah, koni iya apa aku iwis gak wani mulai Dwi e paman iki lima sewu tak enteno. Iya terus? Durung wedhus sapine paman tak dol kabeh. mangkane ban aku mumpung petuk kon iki dina aku wis ngenger ambek kon ae ban aku pek bojo ae oh omongmu ngawur ae la apa aku ngepek bojo kon niku Oh, dadine soale kon ngentekne duwe pamanmu barek wedhus iku sampe kon gak wani muni. Iya, ban wis tak serahno barek kon awakku ban pati lan uripku. <laughs> padane aku jerakan ae cece prasamu mosok kon tok sumpek iku lamase aku lak luwe-luwe sumpek ta cece lah iya nek wis kon sumpek aku sumpek lak paling dadi rong sumpek palian ngene lho cece soalé cece uh aku dhewe wis petang wulan gak mule soalé duwe bapak ambek emak iku tak entekno Oh, dadi kowe wis petang wulan gak mule. Iya. Nek ngono ban padha gak tau mule ne ayo saiki bunuh kentiri e mari Oh, bunuh kentiri, bunuh kentiri. Wong urip sik sarwa jangkep gampang putus asa. Hes eh, melok wis. Oh, melok kono. Iya ya apa? Oh, melok dadi tentara. Ola oh, opo kon jasa gak duwe ngono. Lah melok apa? Wis nekat ae. Nekat ya apa maneh? Ayo maling. Maling. Iya. Oh, kabulo kajate. Apa sih cek kon Maling ngono yo yo nek kecekel bapak polisi cekel cek dihukum karuan. Iya iya. Gak kepui. Bareng kecekel bare penduduk dicekel cek diandemi. Ubuk-ubuk-ubuk apa nih lah kepeng kepeng kepeng kepeng ya iya lo cek kau nih gue mau dikepui penduduk ubuk-ubuknya kok gopo nih kau di kepuki penduduk anggap pen pijet. Oh, ya. wong cek mete pijet kon niku. Uh, Saiki ngene lho, Cil. Uh. Hmm. Wong urip alam donya iku loro badine. Heeh. Nek urip mati, iya iya. Nek untung ya rugi. Iya, wong ya ngono. Apa? Nek kecekel apese awak, nek kecekel untung ya awak. Sapa weruh awake dhewe maling suwengi kena dipangan 10 taun. Kaweruh oh, maling suwengi dipangan 10 taun. Iya. Wah nek ngono aku melok ae, Bang. Melok? Iya iya iya. Nek ngono kon sing gawa alate. Alate apa ae? Alate cundrik barek linggis. Linggis. Iya. Terus delek omah sing gedong sing hmm. suge. Iya iya. Linggis tak cekecek. Cek tembok tak linggis mbakku. Duk duk duk, duk. duk. lemah e. Bior. Bior. Bior. Bior. Terus golong omahe. Sing mlebu sapa? Kon. Loh, aku maneh kon niku. Carane aja mlebu dhisik. Carane ya apa? Tanganmu bungkusen gombal, mari hmm. lebokno terus goyang-goyang. Hmm. Nek kanti tutuk bare sing di omah berarti sing di omah turu. Tembok wis bolong, tanganku tau blebel tak lebokno bleng. Mari ngono wong isik melek. Trici lima digetok pil apa nih lah paling gak iso muluk sego pecel lah gua kan nek kuatir dijimu diketok ojo hmm. arek tangan saiki terus langsung sirah mulbokno bleng Oh, sirah tak lebokno iya bleng mari sirah tak lebokno bleng wis mari ngono wong sik sik melek bareng melek terus langsung aku disoki kopi meripati sor lho apa nih gak paling Rembes aku. Eh nek kon disai kopi anggap pen adus banyu anget. Oh wis kadung rembes gak payu rabi. Wis saiki ngene wis hmm. ora repot-repot aku tak mlebu di dicoba. Oh kan mlebu aku njoba. Iya. Gak wani bano, oh, aku licik e kon niku. Apa sih Cik? Gak wani. Kon ono njoba iku ono maksude. Maksude? Nek ono pemuda kampung liwat warao bare aku. Oh nek kon njero ono pemuda kampung tak omongi eh, ban ban ana wong metuwa metuwa ngono ta oh lah caramu ngono kon kepethuk pemuda kampung ditekel lah ya apa gawe kode gawe kode kodene apik krikil telu uncalan ndukur gendeng iya metek metek metek petek letek letek petek letek kok ah, tak metu eh dadi nek wis kon mlebu bleng terus ana pemuda riwa tak ndelek krikil telu uncalan gendeng letek letek letek letek letek letek kon gak metu-metu gondor wu teko mari ngono kupingku digeget itu wakoti maring napane gak kiwir-kiwir kuping iki ongkon oh, diuntu ya gandarune cokotan genti dil ngawur kene kupingku dicokot kupinge gandarwo tak cokot dadi mm wurung maling bare cokot-cokotan bare gandarwo wis cepet-cepet wis ngene ayo ta saiki dicoba ayo iki tetep maling iya ayo aku dadi maling dina iki iya waduh ya wis ayo ban maling ya maling ayo ayo ayo, ayo. berita ngene lho, Cak. Sawangane iki sik esok tapi wis aman, mergo mendung, Cak. Delok. Masa sih? Oh iya, sik dekono kacamata kono. Sampe dekat endi? Biasa iku nek endi ana sorokane bupet kono. Kok iso ngomong ndok bupet iku lho, Cak? Wong kacamata ndok ndukur meja kok bengokno wong sih sampe niku, Cak. Lho iya sih iki surat kau-kau danan. Wis nyambut dak. Tapi sing hati-hati nek nyambut gawe aja ate mengga menggok, wayahe mule ya mule. Si menggok iku aku takon. Ya sampean sih. Kok iso aku iku lho? Alah, wong sampean iku sopir lho, Cak. Sopir ngono nek ngaso mampir, cek warung dienggoki. Nek ana wong ayu ya bojone. Oleh kon ngomong ngono, tapi ya gak kabeh. Alah, wong atase sampean adoh omah lho kok iso ngomong gak kabeh. Aku mau sak ngilokno wong sih, lak ya ngilokno sampean dhewe. Kutine aku gak mampir. Nek ngomong dongone ngarepku gak mampir, tapi nek njopone omah gak ero, Cak. Umpama ya ngono ya gak sampe lali mbek kono sembarang tak cukupi. Lah sampe apa tangga mbek aku gak nyukupi lho ate dadi apa, Cak Alimin? Ya dadi wedon ta apa ngono. Saiki nyini, nek kono iso ngomong ngono, saiki sebalike. Apa? Aku gak jane iku suwe krungu tapi gak lu dhewe. jarene tangga-tangga ku nek kon tak tinggal manjing nang proyek kon niku iso njodolen unyi remi santuk lan yo liyane kon niku alah wong unyi setengan ae mosok ngentekno duwe selawe cicak limen sedina kaitane setengan suwene suwe gak ewon ah ati bangane dhuwit kon gawe dolen lah melok arisan dinan po oh. tinggal minggat tambe boreke dibogok. Yo gak kabeh, tapi nek kon melok maneh deloken boreke ku tanggung jawab ta ndak lak ngono. Ah. Wis gak, aku saiki wis mau melok arisan cak limin timbangane dhuwit tak gawe arisan. Tak gawe santuk apa oh, hiburan. Santuk maneh undange? Lah apa oh marine? Wis karepmu ta ngono. Ngene lho ya. Apa oh sih cak? Apa sebabe kok aku ngomong kaya ngono ya? Kau ini kebujan, Mbak. Aku lak wis suwe ya. Iya, Pancen. Ate gak duwe turut, Nah mulane sithik akeh aku ki temburuan mbek kon. Alah, temburuan adane kemanten anyar ae Cak kok kaset sampean temburuan ambek aku iku. Eh, sing temburuan iku kemanten anyar tok, masa gak temburuan ngono ah. Lah nek aku ambe sampean temburuan iku lho, atene lah opo marine nek aku sampean temburono? Dasar kon gak temburono ya ilang temen. kok iso ngomong kaya ngono, pokoknya aku cinta mbek sampean, sampean yo cinta mbek aku Cak Limit. Oh, ya wis nek kon menyadari ngono. Lah nyatane nek sampean teko nyambut gawe ngaku yo nduk omah. Iya ta. Tahu sih aku iki kurang oleh aku ngladeni ambek sampean. Yo enggak yo an. Lah makane iku sampean kok atik ngomong kaya ngono. Ya wis saik ngene nek pancen kon enggak gelem tak elingno, aku sak mau ngomong tok. Cuma nek dolen naik, ojo pisan-pisan kon jajar mek wong lanang nek lunggu ngerti ya tapi lale dolen ta aku ya tapi setengan ae lah ya setengan ini depi debatu sampean lho cak nek menang iya wis karepmu wis nek budal kono nek telas murang muring nang aku wis ya gak tutup nemu nek kegeran iki kok ae ditutup nek teko ya yes, aku budal <clears throat> lah yo gak tareken bojoku ati nglarang aku dolen wong kan aku kadung akeh Jane nek aku kalah akeh perkara dhuwit ngono gak tak pikir. Soale bojoku iku sopir proyek kate pinter ndolek dhuwit. Lho, sing tak mangkel iki lak ate disumbari tonggo ta. Wis kalah atek disumbari. Jare nek Marlia iki dolen gak iso menang. Gak warung gak bloko. Nek gak main doko nek gak kira tonggo ngomong ngono. Eh, tapi Marlia yo kene yo. Kono ndolek doko aku yo ngono. Lah saiki pompong bojoku wis nyambut gawe. Aku tak nang pasar. Pekara dokon tetep tak dolei. ada remah pan perpana re pikiran mek posan pekarana tada pole Engkau andi pese du polo ebu pas eotang ben marguat aneh kena ngapa telo bulan jia abita mek tada kabar jia ada remah kocang engko me e coko coba marguat mongros terus terus anda iya tak kuat tangate ben dengan orang lain jia lu siapa jalan jia lo kak lo Dek mau ali. Iya kak. Terus pundi dek kabar loh jangan lagi yang gani markuat itu apa, Cak? Lagi teng pun di dek. Yang markuat. Bun man semon pada gede nih. Semon semon ya sih, Kak? Awak di wong Jawa, kalau wong penduro, buatan ponopo, tapi pun man semon pada gede nih. Sing semon semon itu sinten. Masih kula ngutang akan duit kali kuat wong duit-duit kula dewi. Lho, langge, duit dewi kok sampe ngutang akan nih, lho? Lusane dhuwit dhewe, Dik. Dhuwit kula dhewe. Oh, dhek sampean dhewe ta. Lah nggih dhuwit wong liyo. Lho, wong liyo. Lah napa sampean ngomong niku? Lah nggih dhuwit kula dhewe. Dhek sampean dhewe duduk dhuwit wong liya ngono. Lah, tunggale niku. Lah nggih. Sampeyan nggih ngoten. Kula kadenge nagih sampean nggih nyemoni kula. Sampeyan ngejak elek-elekan ta nek napa sampean? Lho, Dik, mboten ngoten, Dik. Lek ngajak lelekan elekan mboten perkara utang. Masih mboten perkara utang kula nggih kalah elek ambek niko. Mboten ngoten kula iki ngutangaken akeh 20.000 sampai saniki mboten nenten Mar kuat niku panjene ngoten ciri cirine nek ngoten. Markuat niku nggih gak utang kula, tapi 15.000 sampai mriki niku mboten dibayar napa markuat niku. Karepe uh, rumangsa kula lek sampai niku nyemoni kula dek sepurane mawon nggih dek nggih. Ola napa seman-semon niku. Lah niki ngeten dek. Nggih. Monggo monggo dipatosi teng griyane mawon enak iki. Eh, eh, Paman. Mau pergi mana lo? Bedo cena aja. Mau cak apa aja? ini uwe mau pergi lo mama ku ayo. Ini ku nak kira ke utai ku niki sampe telat tadi, Dek. Lo mbet ngerti, deh. Ini orang apa ya? Tidak ngerti apa apa ini orang apa? Ko. Ha. Penoy lape yang ndi? Ya we mau pergi lo mak aku aja lo. Lah apa yang aman Markuan? Ini pun apa yang jaman ini lima belah ribu nak kasih. Dusak minggu nak kasih sama gue. Oh Markuan dihutang. Ah. Nah dihutang tanya moni. Itu udah pakai sama semua. Gue mau nagi dewe. Ya apa kak? Oh ngawak dewe ini jangan nagi. Di semoni. Sopo deh sini moni. Gika ini iki. Oh, yuk mana semua kau kudu kerja ini kau. Masih awal di kau Cina, aku Madura. Dia kuat di wong Jawa. Kau doa eh. Ojo dek man semua entah. Itu bener. Itu dek gak pakai semua semua wis karena mau pikir rumah mama gua. Mak gua punya pinjaman sama Wi lima belas ribu. Itu semuanya seminggu sampai sekarang nggak kaji, Itu loh. Jadi eh. lima belas ribu tangi marpa dia awak iya. diko. Ah, betul dek. akal ibu lu sih man kuat tuh tangkono kene. apa masalah. Mu Ali kenal nomu Ali. Aku mau Ali kok. Oh, mana ya? Hah? Mana ya? Olah apa malaria? Mo Ali. Ah, Mo Ali ya? Lih. Dudu malaria. Iya, lu itu namanya Mo ya. Ya wis kak, tak karepmu kak. Iku gak omong-omong omo ae, gak omong omo-omo iku. Bodho ae awake iki kok ngomong sing tete, ojo ngomong gak karu-karuan ngono. Oh, iki kok jenenge sapa iki? Aku Pak Legimun. Glimun. Ah? Glimun ngocap bener Nyaman orang mek glimun, legimun kok. Iya, apa to iku? Gimun iku. Wis eh, pek ngimune tok gak apa-apa. Iya apa to ae? Heeh. Hmm. ini apa ini? Ini we mau nake, lu mau nake. Ini mau lali mau nake ya. Lah saiki ngene. Dek mau ali. Ambek kau bisa. Iya gak? Ambek riko. Ambek aku ojo bareng nek nake. Carane ya apa, Pak? Jadi gentenan mlebu getebekan. Mlebu mana getebekan. Pintelu mlebu getebekan. Ini ngomong apa nih? Getepek getepek kan ngomong apa? Lah ya ngerti iki Ngomong getepek kan ini apa? Ah. Tiba ya apa? Iku ne penelabu. Hmm. Mlebu uang wong sehaji. Oh sandili, sandilian. Sandili, sandili <laughs> apa ngoten sandili? Oh. bilang sandilian. Ah. Sandilian, sandilian. Lah ya wong ijen nih lu wong ijen. Hmm. Mali mali liko lagi. Terus liko mulai. Mulai lah. Mali ngono mulai lah lagi ya. Lagi. Iya, iya ah mali mulai mulia terus aku lah nah. Ya, jadi ah. genten anjuk reng bareng oh kampai iki iki ini begini ya ya apa kok Sekarang enak aja mm hmm ini diatur lah diatur lah iya ya, diatur ya mm hmm sekarang sekarang sekarang gini ah, ya uh, lu punya uang eh, lima belas ribu lima belas ribu gue pengen apa duit liko lima belas ribu kayak nong aku terus liko gue ngone mak kuat jadi sing ditang duduk mak kuat tapi aku ambil liko lu penake dhewe jek ngono lho iku ra enak ngene lho kok ya ah. nagih ku carane diatur ya umpamane salah siji ana sing dibayar ayo didum rata aja oh. sampe awak dhewe iki gegeran ngono dibagi rata foto-foto wae iku yo geger-geger sing rukun sekala salah satu biki lho mah lakuan lah kasih 15 ribu hmm. dibagi orang hika iya lu 5 ribu ini mulai ya? lima ribu iya lima ribu nah iya bener aja iya. itu roto ya ya dom roto mm -mm. itu kalau gitu terus nake ya dapat dua puluh lima ribu ah ya dua puluh lima ribu dibagi orang tiga iya orang telo yo orang iya. telo yo pitung ribu lima ratus ah. Ah, ya ah liko aku mau ayah Nah, pagi toto toh. Ya bener dia. Iya mm, itu paeng ya, cocok ya, cocok. Nah, umpamanya aku rempul 20.000. Iya. Engko kakek ku 5000. Mireh. Meno 5000. Aku 5000. Ha sing 5000 iku ilang tak temu. Kocahi saiku. Nakal ya kocak njuk kal nakal ra. Kuyon kak. Ya gejek, sebener ngocak ya. Iya ya. Kayak ya gitu. Salah satu lagi lalu terus dibagi, yo lagi kau lagi kak. Oh lagi kaya dibagi satu satu satu ya. Tapi gitu terus aku masuk sana. kalau masuk sana oleh oleh dua ribu ya dibagi orang telu nah. terus kali orang malah lagi masuk malah dimasuk oleh lima malah ribu dibagi orang telu paling orang diko masuk oleh kayak orang telu oleh telu ucap macam eh jangan oleh macam sini wah ngomong apa ngomong apa ngomong di jeni Ya, iya sekarang ini ya apa ini lah hmm. awak ya aku tak dhisik. Ya. Tak lagi hmm. dhisik. Golek iya, oleh tak iya. kabari aku tak tak mlaku dhisik ya. Tak udah dhisik. Iko iya, udal dhisik. Ya tak udah dhisik ya. Dek, dek wali tak tinggal dek ya. Ah. Enggak, enggak, Kak. Harus ya, ya, harus ya. Eh, mana nih ya? Oh, nah, susu apa, sana. Apa? Oh. Nanti kalau lu ke susu sana, iya. tak mungkin dikasih ya. Ini itu kakak itu sudah pergi sana. Iya. Kira-kira ada tiga jam lagi kita pergi sana lagi. Penuh sih, Rono. Oh, Aku ah. Aku sini. Iya, nanti iya, kalau iya. dikasih kira-kira ada lima lima jam lagi, gue datang di sana ya. Hmm. Terus Nanti kumpul lagi di sini ya. Semua itu oleh saudara-saudara itu kumpul dari situ dibagi ulang tiga. Tapi kalian nakalan loh ya. engkau pas di sahur sepuluh ewu ngaku nemek lima ewu. Itu tidak baik, telah-telah, iya, iya. eh, tidak baik. ya, iya, Ya sekarang lu berangkat dulu ha. Aku tak budal sini ya, kok. ya Ayo kok. Ya, ya kalau saya ya. Awe liwat sini saja.